خب پس دقت داشته باشید قاعده رو با امثله توضیح بدم یصاغ اسم علی وزن فائل درست میشه اسمی بر وزن چی فاعل من الاعداد المفرده از اعداد چی از اعداد مفرد اعداد مفرد مانند سأزورك في ساعت ثانیتی ثانیتی عدد مفرد سأزورك سین حرف تسوی آینده رو میرسونه برای مستقبل هست ازورو فعل مضارع مرفوع با ذمه فاعلش انه مستتر وجوبا هست که مضاف الیه هست که ساعتی جار و مجرور ثانیتی صفت ساعه هست این ترکیبش هست رکبتو سیارتا ثانیتن رکبتو فعل با فاعلش مرفوع مبنی بر سکون تو فائل محلن مرفوع سیارتن مفعول بهی منصوب با فتحه ثانیتن صفت سیارتن منصوب با فتحه پس یساقو اسم علا وزن فائل من الاعداد المفرده درست میشه اسمی بر وزن فائل از اعداد مفرد من اثنين الی عشرة از چند تا چند؟ از ده تا ده از دو تا ده لیصفه میگه چرا؟ تا وصف کند همین عدد که بر وزن فائل هست ما قبله ما قبلش را و یدل على ترتیبی یا و على و دلالت میکند بر چی؟ بر ترتیب یعنی ترتیب رو میرسونه این عددی که بر وزن اسم فائله چی رو میرسونه؟ ترتیب رو میرسونه در فارسی با سیزدهم چهاردهم پانزدهم سیزده چهارده پانزده اینا ترتیب رو نمیرسونن اما سیزدهم چهاردهم پانزدهم چی رو میرسونه تو عربی دیگه داریم مثلا همین درس خودمون دیگه نگفته الدرس و الخامس الفلان ولی این عددها چی رو میرسونن ترتیب رو میرسونن كنا آه، يكو آه، آخر بين شكل بكانوا مثلا بيأي آخر شيء شيء ذكي نيجي ومن من الى عشره از دو تا ويصاغ مثل ذلك من صدور الأعداد المركبة و درست میشه مثل همون یعنی عدد ترتیبی از صدر اعداد مرکب مانند مثال سوم قرأت الباب الحادیه عشره صدرش فقط بر وزن چیه؟ بله قرأت الباب الحادیه عشره که الحادیه هست حلت المسألة الحادیه عشره ولی چون که الحادی عشرته صفت هست ولی چون که مبنی هست دیگه محلن مرکوه یعنی بله مبنی بر فتح هست مثل مون احد عشره المسئله نائب فاعل مرکوه اون هم صفتش تابعشه ولی چون اینجا مبنی هست اعرابش محلی هست خب بریم دلوتر ومن الاعداد المعطوف عليها پس این آه، معطوف هست به ما قبلش و مثل ذلك من صدور الاعداد المرکبه و من صدور الاعداد المعطوف عليها در اصل چنین هست یعنی این اسم درست میشه زمانی که اعداد معطوف و معطوف علیه باشن کدوم قسمتش درست میشه صدرش مانند ساصافرو فی اليوم السابع والعشرین اینجا صدر عدد معطوف و معطوف علیها کدوم یکی هست؟ اصابع هست پس از عدد مفرد درست میشه مانند الثانیه عدد مرکب از صدرش مانند الحادیه عشره الحادیه عشره و در اعداد معطوف و معطوف علیها هم از صدرش مانند السابعه والعشرینه من واحد الى تسعه از یک تا نه از یک تا چه؟ تا نه منظورش در اعداد مرکب در اعداد چی؟ مرکب و در اعداد معطوف و معطوف علیه از یک تا نه شما دیدید که الحادی عشره الحادی چنده؟ یکی دیگه یکی یعنی ما قبلش رو وصف میکنه بله موصوفه بله موصوفه قرأت الباب الحادی عشره الباب مفعول بهی موصوف نقشش مفعول بهیه ولی موصوف است وصف شده با چی؟ این عشره تمیزش میشه دوباره میشه؟ نه نه الحادی عشره عدد مرکبه آه، اگر بعد از این <laughs> بله عدد مرکبه پس این بود حکم عددی که بر وزن فائل بود و ترتیب رو میرسون اما یک درس دیگه از این کتاب مونده که بریم رو بخونیم